Pradžios knyga 37 skyrius. Jokūbas apsigyveno Kanano šalyje, kur jo tėvas buvo ateivis. Tokia yra Jokūbo istorija. Juozapas, būdamas 17 metų, ganė su savo broliais avis. Vaikinas gyveno su savo tėvo, žmonų Bilhos ir Zilpos sunumis. Juozapas praneždavo tėvui, kai jie ką piktą kalbėdavo. Izraelis mylėjo Juozapą labiau už kitus savo sūnus, nes jis gimė jam sulaukus žilos senatvės. Tėvas jam padarė margą apdarą. Jo broliai, pastebėję, kad jų tėvas Juozapą myli labiau už visus brolius, neapkentė jo ir nesugyveno su juo. Kartą Juozapas sapnavo sapną ir jį papasakojo savo broliams. Tada jie ėmė dar labiau jo nekesti. Jis jiems tarė, pasiklausykite mano sapno. Štai, mes rišome pėdus laukuose. Mano pėdas atsistojo ir stovėjo tiesus, o jūsų pėdai sustojo aplinkui ir nusilenkė prieš mano pėdą. Broliai jam atsakė, be nebūsi mūsų karalius, o gal mus valdysi? Ir jie dar labiau jo neapkentė dėl jo sapnų ir jo kalbų. Jis sapnavo dar kitą sapną ir papasakojo savo broliams sapnavau dar vieną sapną, kad saulė, menulis ir vienuolika žvaigždžių lenkėsi prieš mane. Kai jis papasakojo tą sapną savo tėvui ir savo broliams, tėvas jis subarė. Koks čia sapnas? Nejaugi aš, tavo motina ir broliai ateisime ir nusilenksime iki žemės prieš tave? Jo broliai pavydėjo jam, bet tėvas įsidėmėjo tuos žodžius. Kartą jo broliai ganė tėvo avis prie Sichemo. Tėvas tarė Juozapui, ar tavo broliai negano prie Sichemo? Eikš, aš tave pasiūsiu pas juos. Jis atsiliepė, aš čia. Eik, pažiūrėk, kaip tavo broliams ten sekasi, ir parėjęs pranešk man. Taigi tėvas išsiuntė Juozapą iš Hebrono slėnio į Sichemą. Vienas vyras sutiko Juozapą beklaidžiantį lauke ir paklausė, ko ieškai. Jis atsakė, ieškau savo brolių, pasakyk man, kur jie gano. Tas vyras atsakė, jie išėjo iš čia, nugirdau juos kalbant, eikime į Dotaną. Juozapas ėjo paskui savo brolius ir rado juos dotane. Jie iš tolo pamatė jį ateinant, slapta susimokė jį nužudyti. Jie sakė vienas kitam, štai, ateina sapnuotojas. Dabar užmuškime jį, įmeskime į duobę ir sakykime, plėšrų žveris jį suėdė. Tada pamatysime, kas bus iš jo sapnų. Bet Rubinas, tai išgirdęs, išgelbėjo jį iš jų rankų, sakydamas, nežudykime jo, nepraliekite kraujo, įmeskite jį į šitą dikumoje esančią duobę, bet nesutepkite savo rankų. Jis taip kalbėjo, norėdamas jį išgelbėti iš jų rankų ir sugražinti tėvai. Juozapui atėjus pas brolius, jie nutraukė nuo jo margąjį apdarą, kuriuo jis vilkėjo ir sugriebę jį, įmetė į duobę, kurioje nebuvo vandens. Tada jie susėdo valgyti. Staiga jie pamatė Izmaelitų karavaną, ateinantį iš Gileado, ir jų kupranugarius, nešančius kvepalų, balzamo ir miros. Jie traukė į Egiptą. Judas tarė savo broliams, Ką laimėsime, užmušę savo brolį ir nuslėpę jo kraują. Parduokime jį Izmaelitams ir nesusitepkime savo rankų. Juk jis mūsų brolis, mūsų kūnas. Broliai paklausė jo. Einant pro šalį Midiano pirkliams, jie ištraukė Juozapą iš dobės, pardavė Izmaelitams už 20 sidabrinių. Tie nusivedė Juozapą į Egiptą. Rubenas, sugrįžęs prie dobės ir pamatęs, kad Juozapo nebėra, perplėšė savo drabužius. Sugrįžęs pas brolius tarė, vaiko nebėra, kur aš eisiu? Jie paėmė Juozapo apdarą ir papjovę ožį, tą apdarą pamirkė jo kraujyje ir pasiuntė jį tėvui, sakydami, štai ką radome. Pažiūrėk, ar tai ne tavo sūnaus apdaras? Pažinęs jį, tėvas tarė, tai mano sūnaus apdaras. Plėšrus žveris jį suėdė. Juozapas tikrai sudraskytas. Jokūbas persiplėšė drabužius, užsivilko ašutinę ir daugelį dienų gedėjo savo sūnaus. Visi jo sūnus ir dukteris guodė jį, tačiau jis nesidavė guodžiamas ir tarė, aš gedėdamas nueisiu į mirusiųjų buveinę pas savo sūnų. Taip jie praudojo jo tėvas. Tuo metu midieniečiai Egipte pardavė jį Potifarui, faraono rūmų valdininkui, sargybos viršininkui.